baitu gaitza zue hori irakorri dut egun sare sozial batzuetan ez diretan biztan dena ulertuko zuzen datko baina nork galdetzen alote du bere burua baitua izan dadin simbolikoa da biztan dena ulertu zue trenetako langileen greba sustengatzeko mesu batzen hau gaur abiatu duten greba luzeko lehen eguna dela eta Beposizionatzeko eguna ere etorri da sare sozialetan naski. Ta bai, hola da, badira horako jendarteko gai batzu sare sozialak behartzen zaitu zure posizioa agertzea. Ta gara azken aste hauetan, izan baitira, edabideetan polemika zonbaitzu, hitz batzu ere, uh, be, tren langileekiko edo langileen kontra edo alderantziz sustengatu behar zirela, beraz, traolau, atera da, frantzisez, je soutien la greve de chemino, train langileen greba sustengatzen dut, bakotsak bere mesua, bakotsak bere argazkitsoa, bere selfia, hori errang gabe doa, selfirik gabe, xare sozialik ez, edo alderantziz, eta gegeio. Bon, entzun hori den, hau nupran anotaz, baitzen gaituzte grebalariek, erabiltzaileek, baitzen dituztela erabiltzaileak bat baitzen dituztela hemen sustengu aldarrikapen bat bilakatzen da. Izan behar dira bai grebaren kontra direnak baina bo nik egeran ikusten. Apirilaren uh, irua, egun, bai, dudabatu kanu, eta pirilaren irua, pirilaren leheneko txisteak, edo ahainak zerrendatzea pentsatu nuen egun, egia urtero bezala. Baina ez dut deus biziki biziki erringarri, salbu bove, irian, hau zapesak egin duen hau, bere Facebook horri alde ofizialean jakinarazidu berri ona. Ikea bat idekiko zutela ondoko urteetan. Hainbat enplegu sortuz eta bar. ba jendea puzik agertu zela, spiko mezuetan. Baina napirileko arreina zela adiera zidolarik, ez gehiago umorearen zat lekurik ez. Naskia uzapezunek ez duen txisterik botako ondoko urtean apirilaren lehenean ez eta inoiz. Nik uh, nahiagoko izango nuen berdin baionako hori ere txiste bat izan malitz. Der bist Uts, Hitz. Itz eta putz. Eta txisteetan gelitzeko, izaskun Bilbaok idatzi du txistea nahi gabe igandean, justuki, apirilaren lehenean txio bat idatzi baitu, eurodiputatuak zuzeu webgunean dioten bezala Euskara asmatu batekin, bere aldarria partekatu du Twitteren. Irringarri da, fa irringarri? Olako zerbait, eh? Baina, iringarri da, joan astean inigo urkulu lehen dakariak ere, jotako kide dena ere, izaskun Bilbao bezala Euskal ulergaitz bat erabilizuelako mesu ofizial baten idazteko. Iringarri baino, gehiago, harrigarri eta hizkuntzarekiko ere respetu falta osoa gertzen dute, hoien kargu politikoak dituztelarik biziki gorakoak, Euskara asmatuekin idazteak. Zuzeu webgunekoak ongi ari dira lanean eta itzulpena ere proposatzen baitute, ea ulertzen duzuen lehen bertsoa lehenik, irakortzen dautziat. Inork kartzelara beraien ideiak defendatzeagatik dio Andoni Hortuzar denak etxean. Eunta berrogeita ma bost gaz ez dugu jokatu anistasunaren mehatxua delako. Mm -hmm, nor du, nik ez dut gauza hondi kulertu, edun eta ma ama bost, kulertu dut eta nintzen bon, hor, bada Kataluniarekin lotura bat, kartzela, bon, etxea. Itzulpena, inork ezin du kartzelan egon bere ideiak defendatzea dio andoni hortu zarek. Denak etxea nahi ditugu, edun bosta indarrean den bitartean, ez dugu jokatuko anistasunaren aurkako mehatxua baita. Olargiago, berdin, ez du, izaskunek idatzi, eh? mesu hau, gala ere, hain izateko, baizik eta errobot batek. Mhm. Aha, behar bada, ea jotakoak ez dira, egiazkoak eta beste planeta batetik heldu diren, estralurtarak sartu dira, haien gorputzetan, nordaki, geinkoak berdin. Itzetapu minuturen buruan hitz eta putz emankizunean eneko bidegain gurekin, zazpiak bat ala zazpi galderazko ikujarekin, itzulia Country, izen hautatu dute, eh, Euskal Herriko txirrindula itzulia izendatzeko aurten, bon, diakinez ez dela Euskal Herriko provintzi guziatatik aipatzen, eh, pa, mm, pasatzen badugu zer aipa eneko bidegainekin, beraz, zonbait minuturen buruan, lehenik kantu hau, Jainkoak baitaki, jangoikoa bakarrik, eh, lortuko dut, bakarrik epain nazake deitzen da kantu hau, Arrano pertsata lengo ilunaren bideoklip berria. Tell Bimila eta mazazpigarren urtean Arranoaren urtea euskal egutegian Txoka dira, nilanean begira Ez ikutu nire dirua, nire politika guztia Hauzia, hilketa izan zen Murder was the case, nire patu epaileen Eskuetan dago, laster barruan nago Telebista eta gunkarin txat biznes bikaina txo Nor dago hemen garbi Euskal Herria pikutara arranoa lendakari Paradisu fiskalak tafari Oh shit, tirokatuta Den yuken edi Kabriolet batean mito bizia, Bilbo irian Nire goera eta jausia Malkoak ta irriak nire bizitza guztia Baina bakarrik goikoak epaituko gaitu Jakina bat dira nire kontra saunka Arroitxoiten diet etorri gura badutara Sola salditara kostauka denbora Denbora da dirua eta dirua kontrola Jangoekoak bakarrik ere baina zake Jangoekoak horien txat Erritmoaren gainean nator lodi like Big Pan Bezeroak nire zain, merkantzia salgai dut non nahi Erosi edo alde mendik Little White Boy Arranoaren gainean kokatu nahi dute baina Lan asko egin behar dute ni porretan Espainian Lasai, eguzkitara, daukatan guztia galtzen errusiare ruletara Sudurpean elurretan da, timontana bezala dena bukatuko da Tiroka horrelakoa da, bizitza, porlanan kontra aurkitu zuten oiek de denek eriotza Ni baita justizia gareztigia da Barka izkida zu jauna pekatu guztiak Kostaldeko nafarrak horrelakoak gara Joku sale droga sale beti kriminalak Jangoekoak bakarrik ere baina zake goikoak bakarrik epainazake argano pertsa iluna, entzuten genuen hemen, rap doinuak eh, disko berria, ateratzen du bikote berriak, 2008 an asiziren elgarrikin urko González eta David Rodríguez eh, talde untan laro gehi garen amarkadako doinuak bereziki hemen. Telebista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Eta lehen aipatzen nuen eh, batzu behar bada eh, robotak zirela, nor daki, eh, egia, nor daki. Iduriz robot bertsolaria eta musika sorkuntza automatikoa egiten duena sortu dute horretarazten dutxet, apirilaren irua dela, beraz, ez txiste bat, robot bertxolari bat, beraz, bertsoen melodia osatutako bilduma edo korpus batetik abiatu, doinu berriak automatikoki sortzeko metodo bat garatu du, izaro goienetxa, deitzen den Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak, eta horrez gain musika piezak eh, representatzeko modu berri bat aurkitu du, eta horretan oinarrituz, beraz, musika automatikoki saikatzeko metodo berri bat aurkeztu. Unibertsitateko robotika eta sistema autonomoen ikerketa taldean egin eh, ikerketaren berri eman dute eta zientzia aldizkarian aurkitzen alduzie hori bertso bot deitzen da. Kusin enuke zelan egiteko prez den eta berdin nortaki. Ondoko eh, bertso txapelketa nagusirako prest izango da bertso bot hau. Segitzen dugu orain gure kronikariarekin. Zazpiak bat ala zazpi, galderazko ikurarekin eh, gaur Kirola ipatuko dugu, eneko bide gain atxaldeon hon. Atxalde hon. Kirola, bon, ezkira, Kirol zaletasuna zarituko, eh, ez dakitzu nire aski ziren bereziki zale? Ez bate, ez bate, bate zalea. Ba, <laughs> nula ipatuko dugu, baina uh, eh, orokorkiago uh, eh, aste honetan, hasi baita hor, uh, Euskal Herriko itzulia, Euskal Herriaren itzulia edo, nola daitzen da? Ebe hor da, ahorten izen berria du Euskal Herriko itzuliak, e, itzulia bazka untri du izena, eta horrekin sortu da polemika bat, gauza frango, ba jaiteko hortaz, eh? Azteko izenaz, e, nola azken urtetan e, modan jarri den e, Euskal Herrian e, e, sortzen diren egitura, erakunde eta gauzen izena inglesez jartzeko moda hori sartu den, hori zabaldu da baita ere Euskal Herriko itzulira eta eman diute izena itzulia Basque Country. Ara, Basque Country e, marka hori sustatu nahi du, jaularitzak aspaldian, eta ara, gauza, bueno, bitxia izaitea zaparte, zentzugabea gabea izatea zaparte, eh, gramatiko kire gaizki da. Itzulia. I, itzulia, bas country, kestu zentzurik izateko tan, bas country, itzulia izan beharko litzateke, mhm. baina eh, garbiago izanen litzateke, segitzea, Euskal Herriko, itzulia, eh, ara, beste hizkuntzek beren hizkuntzan eh, dute, beren itzuliaren izena, eta zer dako Euskal Herriak behar du eh, inglesezko itzuli e, izena hartu, ez? Bueno, polemika pixka da mm, horren inguruan, eta nik uste Euskaraz, e, e, eta behar bat, beste izkuntzetan ere, ari direnek aski zailtasun izanen dutela, jakiteko hori, nola erran behar den, nola idatzi behar den, nola deklinatu behar den, e, buru hausteak bestik ez ditu sortzen, eta gainera iruditzen zait izena ridikulua dela. Eh, gaur egungoa gara nahi Gaur egungoa, bas, country hori. Itzulia bas country. Bai. Ba entzuten duzu, uh, argudio hori justuki, ba, ba kampoari ekiko, nazioarteari kiko, euskal herria ezagutzen ez dutenei erakusteko, ba, edo pixkat uh, erreskiago ulektarazteko zer den uh, itzuli hori, edo bas country. Uh, Zaitasuna ditut ulertzeko uh, autu hori zergatik auto hori. E, eta zergatik inglesera joan behar den, zergatik autatu den e, inglesezko izena, marka gisa, hori azken urtetan ikusten da, e, Eusko Jagolaritzak eta gainera, Bas Country e, izena e, EA era mugatzen da, e, EAek hartu du Bas Country marka, bueno, zergatik azteko inglesera jo behar den. Bueno, bai, ados, inglesa da mm, nazioarteko hizkuntza bat, behar nazioarteko hizkuntza nagusia, baina e, zergatik, E, nik uste dut Euskal Egia bera, eh, naiz eta ez, ez ulektu eh, Euskara, e, marka gisa balio duen izen bat izaten aldera. Mundu, munduan dozen egi alde, egi alde ere ezagutzen dugu, ez dugu ezagutzen haren, ez dakien, jamaika eman dezagun, ez zerbait egin nahi duke bere izkuntzan guk ez dakigu, baina hola sartu zaigu, Eta azten dako Euskal Herriak behar du e, Basque Country izena hartu. Azteko hori, e, obsesio hori, inglesera jotzearena e, eta gure izenean, e, gure izena ukatzea. Nik uste dut hor badela bigogo eta egitekoa. Bada moda bat ere, inglesak e, zerbait erakargarri ere erakusten baitu. Ez dakit, e, ea jotak ere zo espaldi egin zuen e, kampaina bat, aian Bai, bai, bai. E, moda hori, e, nik uste ez dakit na, mundu osoan baden, alako modarik, e, ez dakit, Frantzian ez dakit baden, Espainian ez dakit hainbeste baden, eta beste herrialdetan ez dakit. Baina ez zaitiru ditzen, baina Euskal Herrian, eta bereziki, eh, bereziki e, mendebaldeko hiru provintzia horietan, jaurlaritzaren inguru horretan, Ez, ez dut uste hainbeste e, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ez dakit, benen, eh, zenbat enpresari ematen zaion inglesezko izena e, da eskida zerrenda bat egitea, eta ba, orain ez zaizkit burura etorriko, baina zenbat izen e, inglesezko izenarekin urtari bai, bai ber zenter, baskulinari zenter, ez dakitze, bakitze. Alako zenbat, mm, zentzurik baote du. Mhm. E, ez dakit. Nazio arteari begira da, ez, azlele? Bai, bai. pixkat piskat, eh, mm, kompleksuri, du, beldu hori ez integratzea munduan, eta beraz oztarako inglesa erabiltzea. Pentsatzen dut, badela ere turismo, nazioarteko turismoa, eh, erakartzeko xede bat izan daitekela, edo turismoa, edo kongresuak, edo alako helburu komertzial bat ere izan daitekela. Baina nik uste dut bereziki erakusten duela gure baitako konfiantza falta, eta globalizazioarekiko menpekotasun bat, e, memento batean arduragabea izan daitekena. Mm. Irakurtzen nuen batek e, ziona ere Twitteren, e, eh, egiten zuen, ba, zu kanpora zoal, mm, joiten ziar norapait, eta norbaite galetzen zu nungoa zaren, ba, ez duzuin nork erantzungo du, uh, I am from Euskal Herria, uh, erantzungo zu, I am from Basque Country. Beraz, uh, hori ere ateratzen zen, pixka bat ere gehiago garatua dela Basque Country ere munduan zehar, Euskal Herria baino. Bai, ulertzen dut argudio hori, Baina, bueno, hemen Euskal Herria bizigira zkira Ameriketan bizi. Hori ere, ejan eh, behar da, eh? globalizazioa bizikuntza, baina Euskal Herrian bizikira. Eta Euskal Herria itzulia, beraz, itzulia bazkontri deitzen dena. Bai. Eh, bon, mugatua da, ala ere, hemen gaindi adibidez ez da pasatzen? Hori da, e, historikoki, badituz, egun bat urte, e, itzuliunek, Eta historikoki Euskal Herri guzian pasatzen zen e, eh, itzuri, bueno, ez da itzuri luzea, orduan ez dire, ez du emaiten behar bada astirik e, eh, tapak egiteko mm. bezala bazter guzietan, baina eh, historikoki e, Euskal Herri guzian ibiltzen den itzuli hori. Denborarekin, orzitioen mapa gerota mugatuagoa dela bakarrik Euskal Herriaren mendebaldera uste dut, katera bat egiten duela nafajoa e, goaldera, lodosaran ikuste, eta fini, beste guzia, bizkaian arabantak ipuzuan gertatzen da, eta e, ipagaldera ez da sartzen, edo kasik sekula ez da sartzen, eta bon, e, hori ere, Euskal Legiaren e, mapa bat e, egitea, edo desegitea da. Mm. Bai, eta kirolak badu ere indar hori, zenta horkusten dut artikulu frantxez uh, eh, da bideetan adibidez aipatzen dute, uh, le tour du Pei Bask, Euskal Herriko itzulia, eta domaia da, zenta bizikletak ere horiek hartzen du, kirolak horokorki, benen bizikletak ere horiek hartzen aldu, ba, ba frantziarekiko, espainarekiko ere ikustea, ba, Euskal Herria hori dela, eta ez bakarrik eh, Euskal Autonomia erkidegoarena. Bai, dudarik gabe, biziki estrategikoa da, olako gauzak estrategikoak dira, importanteak dira, eta ez kontuan hartzea e, Euskal Herriaren egealitate hori, Eh, Euskal Egerik alte egitea da, horren, entzuna dut, e, bai, bainan, eh, etapa bat antolatzea lapurdin, eman dezagun, kario da, edo da, zeren eta e, ze, segurtasun zerbitzuak anitzezkarioagoak dira, bide gehiago etxi behar da, eta bar, eta bar, eta orduan ikusten da, zailtasuna. Eta orduan zailtasunaren entzinean zer egiten da, abestugu egiten. Eta hori, orokohtuz, Hori pasatzen zaigu anitzetan, e, kexatzen girelarik, e, ba eta ipajaldean ziduzue berriz ere, edo zein ahlotan, beti eganen dizute, dizute ganezakit zenbatera inoko aitzakia den, zenbatera ino entxeatu diren edo ez, ba, bai, baina komplikatua da. Edo komplikatua da, edo kario da, edo beti bada zailtasun bat. Eta orduan, zailtasunaren aintzinean bi posibli, bi jajera posible dira. Edo zailtasuna hartzen da eta entxeatzen da zailtasun hori gainditzen, edo asumitzen zailtasun horiek, edo gastu ekonomiko horiek, edo, bueno, bezaila baldin bat ez dugu egiten, eta Eta azken urtetan hori da nagusitu den e, eh, usaia. Zaila da, beraz ez dugu bi aldiz zaila da, beraz ez da posible, beraz ez dugu egiten, beraz simpleago da, ez da ez dugu egiten. Eta e, eh, jajera horrekin ikaragiko, kaltea egiten ari gira Euskal Legiaren e, osotasunari. Itzulia bazkontzui beraz bidean, errango dugu, eta hurbiltzen da ere frantziako tura, kusuzu, Euskal Herritik pasatzen da ere, aldiuntan? E, bai entzun dut, bai. Zer diozu? frantziako turra emendik pasatzeaz? Bueno, e, jarriko naiz e, alde batetik e, e, abokataren hainen dut, frantziako turrak frantziatik kanpoko frantziatik kanpo ere baditu etapa batzu edo pa, etapa parte batzu, beraz egin dezakegu, bon, frantziako turra internazionalizatzen dela ona etorriz ez, ola interpreta genezake, plazendako ez, Badakigu biztanda, frantziako turraren antolatzaileen dako, eta hemen go jendean itzen dako, hau eh, frantziaren eh, parte dela, ez, hau inguruan, gogo eta bat eh, egin beharko da, gogoeta edo salaketa, edo ohartarazpen bat bederen, bon, hau ez da frantzia, eta, bueno, behar da baliatzen alda, okasionea, e, kampainak bat egiteko, edo jaiteko, etetet, hau ez da frantzia. Mm. oportunitate gisa balia daiteke. Diadanik erran dute Euskarazko adierazpenak izango zirela, adobi izkuntzetan egingo zituztela, dibidez, eta olako indertipiak eh, edo um, zerbait ekarriko dute? Bueno, horrek izaten aldu... Eh... Ez dakit, e, eh, xeeki zenbateko sakontasuneko lekua izanen duen Euskarak, baina nizaiten aldu antolatzailean aldetik ebake soziala irabazteko eh, xede bat. Eta best, erakusteko, bon, orai erakusteko, e, frantzia anitza da, e, baditu bere partikularitateak erraiten duten bezala, eta baina xumeki, beti ere xumeki, eta orduan izaiten alda e, eh, manera bat errateko, be lengo petit patri, gran patri eh, logika horrekin, bon, be, eh, ideia hori erakusteko, beraz alde horretatik pixkat e, lan jerosa izaiten alda, ez? Euskararen erabilpen bat erraiteko, be Euskara ere frantziaren ondare bat dela, e, ondo... Ondorio hori edo eh, asmo hori ere izan dezake. Bon, Euskal Heldunen ikuspegitik ez kontrakoa e, eh, alda errikapen bada eta hori erabili behar da, erraiteko ez ez, hau Euskal Herria da, hau ez da Frantzia, eta beraz, olako gauzek badituzte beren bi aldeak ez, eh, alde txar gisa erabil daiteke eta er, alde on gisa, guk jakin behar dugu, baliatzen eh, gertakari hori, azpimarratzeko erri hau e, bere gaina izan behar den erri bat dela, ez dela e, frantziako eskualde bat, e, frantziari kolore pixka bat emaiten diona e, frantziari interesatzen zaio, ere kolore anitzetako frantzia bat e, irudia saltzea, naiz eta e, hori frantziak e, eraikitzen duen e, estatu eredua. Mm. Ebe, horrekin uh, bukatuko dugu, uh, gainera egia da, pei bazkarena horretarazten daute, mengoek ere turismo aldetik, eh, ba, hori sortu dute, pei bazk marka sortu nahi dute, Parisera begira ere jende erakartzeko berdin bestaldi batez eh, aipatzenako. Bai, adierazgarri bukat, eh, adierazgarri da konparaketa ez, hemen bazkautatzea bazka utatzea eta egualdean bazka bai. gana edu zep turismo mota ere erakaji nahi den eta bai, bueno, orai ez dugu bestaldi batean segitzen dugu lojekin bai. Eneko bide gain, eh, mileskar izan nintza. Mileskar zuri. zuri. Eta mar minuturen buruan gure gomita peio dufo izango da. Gau rabiatu dute train langileek greba mugimendua, Macron erreformaren aurka eta SNCFen eh, privatizazioaren aurka, zerbitzu publikoaren defentsa eta beste. Pundu bat eginen dugu, beraz lehen egun unta, ea zer dioten eh, mugimendu astapen juntaz eta horretara zen aste harta izanki gaur, pampi merkapide gurekin izango dela, dela adi emankizuna aipatzeko hori aintzin. Bosterdiak ementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gain. Atxaldeon, eh, latonoi bolondres ogoita amare torkinen lekia hartzeko prest goizuntan berriz idekida hendaiako erretentzio zentroa, haiek gu dira lemarekin, eunta berroita amar bat presuna bildu dira orotarat hendaian, bolondresetan zen Jose Bove, eurodeputatu bezala, sartua alizan da zentrorat bisitatzeko eta zuzendariarekin mintzatzeko, baina migranteak bordeletik beharrak ez dira ekarri egun eta bihar zimadeko langileak de, dira greban izanen beraz ikusiko noiz jinen diren lehenak bizi mugimenduak zabaldu elkartasun mugimendua da erakusteko migranteak jasaiten dutena goiti geriza eta imigrazioa lege proietua ez da da parlamentuan. Trenik ez gaur baionako geltokian ez heltzen, ez abiatzen, autobus bakar batzu ibili dira TER-en ordez linea batzutan, geltokiaren kanpokaldean trengidariek su handi bat egin durte, karpa bat ezagi, esku horiak eta banderolak denetan, beren protestaren berri emaiteko, atxaldean hau batez bozkatu dute biarrere greba segitzea, beraz errandaiteke biarrere itxura bera ukanen duela, Baionako geltokiak. Independentista sareak jakin arazidua txalde untan, igandean abehi egunaren kari, eraso sexista bat gertatu zela iruñeko alde zaharrean, eta gogorki salatzen du gertakaria, ozen aldarrikatzen du zero tolerantzia eraso sexistekin eta bere elkartasuna erakusten dako emazteari. Eskubaloian atagatzeko neskak Frantziako eskualdeen arteko kopako finalean, haste undaguntan turren final laurdenak eta erdiak ere mandituzte eta orai finalari so jake dira, paiseko zenit kirolgelan jokatuko dute maiatzaren bostean Kremlen bizetreko taldearen kontra. Mercedes, isilik! adi musika eman kizuna Bakarik musika hori Aste hartetan gaueko bederatzietan Larun bat gauean ameketan Kizerat, afonkzionel, no materiet? Eta igande haratsetan, ere, zazpietan Bai, hori bai Adi eman kizuna Adi Elduden larun batean ahokestuko dute Siberuako gazten lanbideen gida liburua irabarnen, Asia elkarteak du gida hori osatu. Maider lagurri eta joan hauki elkarteko kideak, asteazken untako gomitak goiz behin. berriak lautik aitzina, hilabetero lehen aste gazte begiz. Musika, kirola, teknologia berriak, albisteak eta unitzez gehiago gazteon begiradati. Atxiko bederatzietatik aitzina, Aimar López, Jon Muruaga eta Esteban Baztirekin Euskal Irratietan. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Prentxan, gai nagusi ordu honetan, migratzaileak lehenik berrian uh, Jose Bove agertzen da biziko bikideen artean eta polizia gibelean, pasaporte bat esku artean, endaiako atxikitze zentroa blokatu dute irekiera, irekiera egunean, eh, berrietan aipatzen genuen bezala. Migratzaileak hartzekoa zen berriro gaur goizean, baina larogei voluntariok eragotzi dute Jose Bove horrek garaipen simbolikotzat eh, diodu, Ipar Euskal Herriko itzan ere, titulua eta hau da, gure ekintzaren ondorioz, gaur rezituzte dituzte migranteak ekari, garaipen simbolikoa da, berargazkia ere agertzen da hor, eta eh, argian ere, titulu nagusian eh, errefusiatu krisi globala titulupean, poliziak bidea itxiaren endaiako erretentzio zentrora eramandute dute migratzaileekiko elkartasuna, urbiletik segitua gaur eh, Euskal Eda Bideetan, berdin eh, titulu nagusia baita migranten tokia hartzeko prest edota eta media bazken ere uh, in errugabedunak diren, diren entzat presondegiak salatu dituztela. Beste gai gusietan eh, berrian, eh, ekialde urbila eta netaniauk atzera egin eta bertan behera utzi du errefusiatuak ez deportatzeko akordioa. Bezperan eginako akordioari muzin egin dio beraz, gobernuaren barnean izandako presioen ondorioz, Ehm, Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak bezperan iragarritako plana bertan behera utzi du. Israelik errefusiatuak deportatzeko egitasmoa baztertuko zuela jakinarazi zuen gobernuak atzo. Baina biharamunean atzera egindu lehen ministroak agerian utziz plana behartuta onartu zuela. SNCFeko langileen euneko berrogeita sortziak bat egindute grebarekin, hau da berriak beste titulua, Ipar Euskal Herrian ere segitua izan da, SNCF tren kompainaren greba, zerbitzuen arabera, euneko larogei eta euneko euneko jarraipena izaiten ari da. Jarraipena ere gai hortaz grebaz gazeta puntu eusen ez. Media bazken barkatu. Treinak geldituak Pei Bask lur hori da titulua, e, lehen greba eguna beraz, eta zudu ere titulu nagusietan da, e, eh, SNCF-eko erreforma, eta hor eh, bukatzeko beraz idei faltsuak zoin diren eta zein den egia hori da titulu nagusian, bai honako sailean aldiz, e, bai honak, Bilboko eta Endaiako grebalariak bideoan agertzen dira eta artikulu bat beraz gaiaz. Atarrabiako udala zigortu dute Espainiako bandera kentzeak gatik. Eh, hau ere berrian Espainiako gobernuaren ordezkaritzak Tafaliako udalaren aurka jarritako salaketa ere ontzat eman dute auzitegiek jasko festen hasieran ikurinea ikurina jartzeagatik salatu zuten. Salako biltzara Euskarari so, hau ere uh, Ipar Euskal Herriko itzan gainagusi, baita kaseta puntu eusen ere, eta uh, ere sehaskak egin duen uh, Prentsa horreko elkarretaratzea atzokoa, argian uh, gainagusi, frantziako gobernuarekin harremanak hautsi dituela jakinarazidu sehaskak. Hey! eta argian gareno eh, titulu hau ere laburrean zad 2000 bost pert, uh, eh, ba, zad 2000 bosteun jendarmeekin apirilaren behatzian kanporatzen as daitezkeela dio Le Mondek elduden astelenean beraz 2000 bosteun polizia itxuten dituztela dio Le Le Mondek Eta gai nagusiekin bukatzeko Berrian, Katalunia eta Puigdemont. Puigdemont entregatzeko eskatu du Alemaniako prokuradoreak, Espainiako gorenak ezagitako irizpidekin bategin, eta matxina da eta diru publikoak oker erabiltzea, egozten dio fiskaltzak edo prokuradoreak eh, generalitateko presidenteari. Kataluniako parlamentuko maaiak onartu du Puigdemontek bere botoa beste non baiten, eh, esku ustea. Hala, ah, zer ginoen hemen aipagai nagusi mementuz eh, be prentsan edabideetan. Eta laster, amar bat minuturen buruan gurekin izango da Pampi Merkapide adi emankizuna aipatzeko, baina lehenik gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itz Greba mugimendu indartsua iragarri zuten trenetako langileek gaurtik aintzina Frantzian, hemen ere Ipar Herrian lehen egun grebalariak present ziren, bai honata endaiako geltokietan ekusializan etugu dibidez, gurekin peio dufo sindikalista trenetako langilea ere atxalde hona. Atxalde hona. Langileta grebalari gaur Hai. bereziki euneko berrogeita sortzia hots kasik esen zefeko langileen erdia grebanda egun, lehen egun honen bukaera urbiltzen arik, ze balorazio egiten duzue? Ba, diadamik, eh, zenbaki horiek ofizialak eh, falsoak direla, zenta ez da posible horako bakarrik eh, langileen erdia greban izaitea eta e, eh, eunetik eh, amak edo ibiltzea bakarrik, ez da posible hori ba, komunikazio zuretan ari gira, hori beti bezala usatuak gira. Gero bestalde nik garen nuke ez dugula genuen ez da ere espero lako mugimendurik, eh, bai langileen artean, baita ere e, zuzendaritzan, zenta badakigu zuzen, buruan diren hainitzek greban parte hartu dutela, eta orduan eh, horrek ere erakusten gaitu zinez badera mugimendu eh, zabalago bat lehen ikusi ditugun baino eta eta ere bai izigarri indartsua eta azkarra. Hmm. Ah, nola posible da zemaki faltsuak eh, hola edatzea? Ah, ba, hori usatuak gira, eh, usaian ere, kondatzen dituzte uh, TR uh, trainak erraten dute uh, amaretaik uh, biltzen direla, eta ez da ba, tren bat ibiltzen ere, baizik eta autobusak orduan, horra usatuak dira komunikazioan eh, zenbaki falsoak ateratzen, eh, ez dakit nundik ateratzen intuzten, maien bon, guri piskat berdintzaigu, badakigu hor hemen eh, Ipar Euskal Herrian, servitzuka euneko euna eta euneko laro goien artean kokatzen direla zenbakiak, orduan, frantzia osoan ere asko zaskarago dira aipatzen dituzten baino. Mm. Trenen aldetik hasi zira aipatzen, baina hor zer nahi duzu dira geltokian gelditu direnak, egun? Uh, ah, guen daian ginen eunta eh, ta hogei, egun hogei tamar, bai honan ziren eunta ta tamar gutxi gora bera. Ordoan, eh, horra, uh, biziki askarra, bihar elkartuko gira bai honok geltokian, eta hor, uh, eh, izan egin gira bat bedaren, naski, eta horra, ekin zabat ere antolatuko dugu piskat gure aserrea erakusteko eta gure proposamen bat azpian erratzeko, zenta ez gila hor bakarrik erraiteko ez dugun nahi haien eh, eh, erreforma, Baizik eta ipatzeko zer diren gure proposamenak, main gainean eman ditugunak. Eh, gaurko eh, zerbitzua hobetzeko eta zerbitzu publiko azkar bat eh, izaiteko ondoko urteetan. Mailen mm. eh, eguna baizik ez da gaurko greba eguna, egutegi bat plantan eman duzu, hori bon, hori edatua izan da informazioa, beraz gaur bihar eta ostegunean greban izango ziste, ondotik hiru eguneetan grebarik ez, ba, nola antolatu ziste konkretuki zuek ba, ba, egutegi hortan? goeran enuke lan doblea dugula, zenta greba egun horietan uh, eh, ekin zakantolatzen ditugu, eta ba, ostegunan ez gira, eh, gira gaur bai, eta bia, eta gero, ba, ba, eta gero ilu egun eh, lanean, bai, bai. eta berriz bi egun eh, greban, orduan, uh, igande eta ondoko igande eta astelenean. Mm. eta gero lanean izanen garelarik, eh, eh, gira lan egiten uh, bakoitzak itzegin dezala bere lagunekin, eh, eta horra, horroka hori eramaiten ari gira enpresa barnean, eta badakigu ere, Uh, gezur edo bah, gezuretan ari dira initzetan, baina gezura initz ateratzen direla prentsan eta edabideetan, orduan eh, horien kontra borrokatzeko ere gure komunikazioan txeratzen gira uh, txukuntzea, esplikatzeko, bat uh, galera erabiltzailean kontra, baizik eta haien alde, eta guk, gaur egun dirua galtzen ari gira, baina ez da bakarrik guretzat, izanen da erabiltzaile eta gizartearen zat, biharkoa, uh, biharko izaiteko tren on bat denentzat. Mm. Eta ez bat lortzen, uh, baldintzak onion txartuko dila erabiltzaileen zat, eta langileen zat, eta ez da nioen zat uh, ona izanen, akzio dunen zat, baino. Zerbitzu publikoa, hor hori da jokoan, sustut hor, uh, ehm, senditzen duzi hori, eh, nola erran, eh, zerbitzu publikoaren irudiaren txartze bat, ere? Bai, bai, argita garbi, zerbitzu publikoa, ez da, behin ere aipatua izan eh, spineta txostenan, eta gu eh, hori dugu gogoan, elburua, gure elburua, da lan egiten bat goiz, gauez, eh, beste egunetan eta guzti da servitzu publiko hori mantentzeko, uh, jendarteak izan dezala, beste, beste alternatiba bat autoari, uh, garbia dena, eta denentzat erabilgari. Eta beste bidea Macronen bidea hartzen bada, eh, hori uh, guzia uh, eh, ukatu izanen da, badakigu tren uh, eh, bide txikiak etxiko direla, badakigu ere uh, tren uh, txartelen presioa igoko dela, ginen bezala Inglaterran adibidez, ilu edo lau aldiz uh, frantziako Eh, presioa ordaindu behar da prein hartzeko. Ordan horra, badira gauzainit, uh, eh, atxikin nahi ditugunak eta main gainean eh, atxikin nahi ditugunak piskat esplikatzeko jendarteari zertarako greban garen, ez gila berokoik edian, ari gira uh, gizarte osoaren zat nuke. Eta senditzen da, hor, azken, uh, egun horietan badela sustengo askizabala, mm. eta ikerketa batzuk erakusten dute gizartaren eh, hor ateratzen atera den ikerketa batek egiten eh, du berroita eunetik berrogeita zazpia gure mugimenduaren eh, aldea ateratzen dela eta orduan orduan orduan, hori dugu e, irabazi behar jendarteak e, jakin dezala haien zaterari garela eta haien sustengua beharko dugula irabazteko hori bai, eh, hainitz, eh, somaitzutan berriz eh, randuzu, elkarrizketa honetan, jendeari berzaio esplikatu zertarako ari giren, oien zaterari garela, uh, bakantzak urbiltzen irarik, adibidez, beldurzizte, uh, ba, greba mugimendu hori ere, gaizki hartua izaitea, uh, bakantztiarrek treinak hartu nahi baitituzte adibidez? Ba, enik, ba, bakantzetara joaten direnei pentsatzen dut, baina egunero lanera joaten dira batzuk treinez, gai estudianteak uh, asteren eta ustiralez joan joan dina egiten ere uh, estudiatzera joiteko odan ez dira bakantzak bakarrik uh, barakigu arrazoa da joan diren aste horietan edo bi hilabete horietan uh, entxeatu gira negoziatzea gobernuarekin eta gobernuak publikoki erraiten zuen bai bai gu negoziatzen dugu eta eta gero sekretuki bilpuretan eh, guk eh, erraten zieten eh, sindikatueri guk ez dugu fitxik aldatuko gure proiektuan guk aurkezten dugu gure proiektua eta beste gaietaz nahi bauzu hitz egin ados baina proiektuaz fitxik ez eta orduan horra hor bada gezur uh, eta hortarako gaur egun greban gira eta greba hori hain zabala da lau sindikatuekin, eh, gana idut ZFDT ez dela eh, borrokarako sindikatu bat, eh, ora, ora ikusiak dira, eta horiek ere eunetik eun parte dira greba mugimendu hortan. Ordan, orra, eh, gaur egun gobernua da Jokoz Kampo, eta gobernuak dena egindu, eh, erabiltzailen kontra dena... Eh, kontra iteko, erranen edo horra tren horien kentzeko, uh, greba arriskoa zela, eta arrisko hori hartzen dute uh, diakinez zertarako ari diren, eta eta hortan gira, egia da, kaltetuak izanen direla batzuk, baina horra, gure helburua ez da hoien kaltetzea, baina ez baitu beste... Uh, beste atera biderik uh, gure bozaintzun arazteko, da gira. Mm. uh, Macronen uh, lan ez ez lortuko duzue? E, eh, ez dakit, baina no, eh, e, badakigu df langileak ere hiru hilabeteko e, greba mungimendu bat adiatzen dutela, gurekin bat egiteko, e, badakigu... Hor, eh, zerbitzu publikoko langileak ere eh, aserrea erakutsi utela eh, hogeita bian, eta ondoko asteetan ere egun, egun batzuetan parte hartuko dute, eta zerretik ez mugagabeko greba batean jan aldetik ere. Hor da, erretreta erretretadunak ere aserrean handi dute, eta pentsatzen dut horrek ere erakusten duela zertan den gaurko gubernoaren politika. Uh, diru dutenei kendu eta diluen itzutenei berritzeman uh, eh, diakinez horretaraziz bedelen uh, uh, impost sur le uh, delako hori apaldu dutela eta parte bat kendu dutela hoiek ez zuten dilurik behar eta gehiago uzten dizkiete eta txikieri gehiago hartzen ordoan eh, horra eh, politika osoa gobernuaren politika osoa resumetuz edo labur bilduz hor duzu Apirilaren uh, eh, iru egun, oita masei egun greba, uh, badira hor egutegian aski? Bai, hor lako, zerbait, ez dut dena gogoan, baina iru, uh, eh, iru hilabetez hau lako zerbait izan behar da. Bai. Mm. Eta horra, eta horra, ba, jakin behar da ongi, ez galera ordein duak uh, greba egunetan, eta eta diru hainitz galduko dugula, eta hastean aipatzen ziren edabiltzaileak, baina behar da gure etxeetan ere ez dela erres izanen, eh, dugu greba plazegarekin egiten, diru hainitz eh, galtzen badugu, eh, ondorioak baitu guretzat, gure familientzat, orduan, orduan orra, ez gila plazerez ari, baina ez gu beste atera biderik. Mm. Eh, hori uh, loturik ikusi dut naski zela grebalarien aldeko sustengu kutsa bat hor, pertsun bai, bai, hori, hori, antolatzen ari da Frantzia mailan, hemen uh, eh, uh, eh, Ipache Euskal Herri eta egoalde mailan ere bat uh, antolatzen ari da, ez dugu guk deitu, baina uh, horra laguntza guziak hartzen ditugu gurekin eh, bat egiteko, bai dirua eta bai ere eh, karriketan ibiltzeko, eh, oha, berazeria erakusteko gobernu hori. Mhm. Bi harko eguna, zer antolatuko duzi beraz, ekin zabat, ipatzen zenuen? Bai, bai, ekin zabat antolatuko dugu bihar, uh, ba ez dutena orain... Eh, plazaratuko, baina nora, baditugu proposamen hainitz, eta orduan eh, proposamen horietarik bat e, eh, piskatazpi ekintza berezi bat antolatuko dugu bihar, esplikatzeko justuki ez garera bat, bat ere erreforma baten kontra, baizik eta beste erreforma baten alde, hori bai. Eh, zerbitzu eh, publikoa mantenduz eta diru iturriak atsemanen. Mm -hmm. Ados, ebe, ordean bihar uh, segituko duguna eta ondoko egunetan ere peio dufo, zezeteko langileta, grebalaria gurekin ginuen mil esker. Ba, ino esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Yes, yes, adi, musika eman kizuna. Bakarrik musika hori. Aste hartetan gaueko bederatzietan. Zerda bedabor, enak. Larun bat gauean, ameketan. Kizerat, afonkzionel, no materiet. Eta igande haratsetan, ere, zazpietan. Bai, hori bai. Adi, eman kizuna. Adi, eman kizuna, jadanik aste baita. Pampi, mirkapide, atxalde hon. Atxalde hon. Ja? Arantxa hontxa? Fite joan dela eguna. Iduritzen zauku, uh, biziki fite din dela, aste harta huaz? Ah, aste lena baitzen hortako. <laughs> Bistan dena. Aha. Bon, xarri, behatzi zer entzuten alko dugu? Entzuten alko ditugu gurean eskoleriko talde batzu, Marcos eta spaldiko partez, haidena beti, uh, eta beti berre estiloan, eh? Eta deus berridik. Uh, morau ere, ez nuen pasatu bere diska berria urte astapenuntan ateratu baitzuen, ito izen... Uh, bertsu bat, eh, diskontaik. Gatom, berri jintzauku rap regelaria uh, eh, diska berri batekin. Horz dun da ondarribiko laukotea, Dom metal stonera egiten dutenak. Beste talde bat zutatik eh, dira orgo musikariak, eh? Hiltz, taldea ere berriz heldu zauku, diska berri batekin, laster ateratuko dena, Amerikarrak. Uh, Parisetik, noan is innocent entere dinda taldearen diska behiko zati bat gai. Eh, hau bikaina da, biziki gustuko dut, Sons of Kemet, fenpitski gustuko dut ez da, amak urte ezagutzen dutala, eh? Bada, haste <laughs> bat ezagutzen dutala, bena... Baina, biziki gustuko Bai, gusta, gustatu zait, eh? eta... Your eh, is a reptil, deitzen den eh, diskan, kantu guzien izenak dira, uh, berentzat erreginak diren Eskubiden eta um, kontra, kolonialismoaren kontra, edo apartaidearen kontra borrokatu diren emazte beltzen izenak dira denak, beren kantuen izenak, ara, or, beren maneran horatu nahi izan dituzte emazte hauek, erreginak deitzen dituztenak. Sabaka Hutchings da saksofoilari bat, uh, unen, proiektu unen eramailea. Uh, eh, alako trans bat, jazz, eh, jazzaren inguruko musikali bizikitribeak dira denak ere. Dora deitzen da? Sons of Kemet deitzen da. Eta diska berriak gitaratu dute hor. Eh, swing Growers, uh, eh, italiak uh, eh, bikote bada, elektro swinga egiten duena, Cut hau da musika ekoizle bat, tripop, elektroa, onkitzen duena pixka bat, eta platinak ere. Under Ross Metalcore giristinoa. Ah, top. Bai, uh, baina ez da beste giristino talde hainitzek bezala bakzu egiten dute, bai, uh, biztana diesur dinkoa eta ipatzen, baina hauek ez dute bat mojala egiten, beren kantuetan eguneroko bizia ipatzen dute, eta gauza idunak ere nola ez, bakarrek giristinoak direla salatzen dute, edo onartzen dute eta aldarrikatzen, lainan. Er, eta australiatik talde bat joan hastean uste dut aipatu nuela, baina ez duen pasatzeko demoralikukan ukan. Uh, eh, Rog Alf. Eh, eta Emir Kosturitza. Ah, emir, Emir. Emir, emir. emir. emir kor diplomatik daitu duen eh, lan dekin, Egia argazkitan Mexikar kutsu bat hartzen duela, trompetak eta entzuten dira. E, Mexikar eh, eta eman, emaiten dituzte musikariek. Eta Balkana, balkanikoa dela, ezin dagoa. Ukatu, Eta voilà, beti emiren pasta hori bada, eh? The Nozmoking Orkestrarekin. QN TV entzunen dugu xarri. Ah, bobe, momentuz milagora. Hala, milagora. <laughs> e, pixkat piskat eskuali izena zuela bai. kantuak, ordean. Mm. Hala, mm. ez dakitzer gana iduen. Serbiar ez zerbait entzabur. Baia. <laughs> Voilà. Ez da sorpresa ondirik, mentoaz originalena, uh, bon, aldarrik apen batzu, uh, ez da beldur gehiago, eh? badu bere merkatua eta ez du MTV-den beharrik uh, bere filmen txaltzeko edo mm. banatzeko. Untsa oso, ebe horrekin agurtuko gira beraz zergar eta... Mi esker eta sarri hartio. Beatzio eta nadi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. sam čoro mila goro mila goro Zagrli me da se isplačem child. šapni mi sad ti Mila goro, mila goro, gde si? Mila dragu skrila, daj mi lak znak Mesem čoro, mila goro, mila goro Ja ću znati, nemoj čutati Volim te sad, ej Mila goro, mila goro, kodir Brda preskače sam čaro milagoro, milagoro Zagrli me da se isplače Emir Kusturitza, entzun no smoking orkestra eta beste xarri adi emankizunean, behatzietatik entzine euskal iratietan. Bela, bukatuko dugu gaurko eman kizuna bihar hastezkena jadanik eta bai demografitea. Pasten da, astelenik ez delarik haste juntan eta gurekin izango da. Joanes etxe barriar gazki solaxaritzeko, bihar arte izan untxa, seiak uskari ratietan.